Idortea riskua saiesteko etxiziren ondartzetako dutxak. Geroztik, idorteren kontrako planoan sartu da neugia, La fermeture de toutes les douches de plage me semble occasionner une économie euh, modeste d'eau et surtout est un désagrément pour les usagers. Nous subissons de temps à autre des épisodes de pollution et nous avons la présence d'une micro-algue toxique pour laquelle une des seules préconisations est de se Uraren aurreztearen aldekoek aldiz, idortearen mehatxu etengabea azpimahatzen dute. Egia da orten euria presente izan dela azka, juda behi eta udauntan, baina horrek ez duela lan entzen uste du txerri ipatui uraren eta itxasbaztegaren zuzendari ordenagusiak nagusiak Euskal Irigune elkargoan. Depuis maintenant 2022, on suit les quatre principales rivières du Pays Basque qui servent à produire de l'eau potable, la Nivelle, la Nive. 2008-2008-tik, dangarria ekoizteko balio duten Euskal Herriko lau egekan agusiak ikertzen ditugu eta konturatu gira euria erizelarik bizikifite egotzen dela heina, aldiz bizikifite jausten dela euria gelditu orduko. Nire ustez, lugazpian urmetatzea biziki apalat denaren seinale da. Ondartzako dutxabatek 6 eta litro urartean kontsumitzen ditu minuta bakots.